lewe soos mense wat aan die grote God behoort. Moe nie jylle self vir my onaanvaarbaar maak en iets gaan eet wat op die grond rondkruip nie. Dit is ek wat jylle uit Egypte laat wegtrek het, so ek jylle God kan wees en jylle aan mij kan behoort. Hierdie is die voorschriften oor die dieren en die voels en alles wat in die water lewe en op die aarde woon. Dit wijs vir jylle wat ek wil en jylle moet laat staan en wat voor mij reg is. Dit onderscheid die dieren wat geëet kan worden en die wat niet geëet mag worden. Nie.